كتبت قصيدتي وهنا على وهن لتسكيني وأرسل وردة معها فهل بالصفح تأتيني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ثم ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barakatuhu. Cijenna braćo, poštovane sestre, mi večeras nastavljamo sa istorijom Islama. dijelo Helbi Daveni Haj, početak i kraj od e, šehu Islama ibn Kathira, rahmehullahu ta'ala. Mi smo prošli put završili 166. hiđarsku godinu, već raz nastavljamo sa 167. godinom. Te godine kao halifa, dakle još uvijek svojstvo halife, je Mehdi svoga sina Musa Hadija poslao na Džržam sa velikom vojskom, kažu vojska koja do tada još nije bila viđena zbog svog mnoštva. Ove godine je preselio na Hirati Isa ibn Musa. Isa ibn Musa, vi sjećate, kad smo prošli put govorili, da je ona njega vršio pritisak da prepusti prijestolje njegovom sinu nakon njega Musi El Hadiju. Umro je u Kufi, Rauh ibn Hatim je sazvao svitu kad je tako dalje da ga proglasi mrtvim, da se ona uzmu kao svjedoca njegovu smrt. A onda nakon toga je odbio da mu klanja dženazno i je samo ukupao bez dženazi, na što ga je, zbog čega ga je onaj Mehdi ukorio i onaj e, naredio, on se rekao ili zaprijetio da će polagati račun zbog tog svog postupka. Ove godine je Bagdad i okolicu Bagdada pogodila velika pandemija, pandemija nesnošljivog kašlja, naime obuhvatala je Bagdad i Basru, do te mjere smatrali su, odnosno gledali su na Dunjalu kao da je se spustila tama i čekali su samo kad ova, kada će ova pandemija proći da im onaj osvane novi dan. To je bilo, kaže, nekoliko dana pred sami kraj Hidžeta ove godine, to je 167. godine. Iste te godine Mehdi je se dao u potjeru za svim hereticima, onima koji su otpali od islama, odnosno koji su vrijeđali islami muslimane ili halifu na bilo koji način. I naredio je da se uhvati, da se odnosno pohapse, a onda je naredio je da se im oduzmu živote. Ove godine Mehdi naredio je da se proširi Mešed haram pa je velik broj stanbenih zgrada, odnosno kuća, ušao u okvir Harema koji su bili počne da se proširio Mešedul Haram. I to je prepustio Jehtinu i Mus, čovjek koji je bio nazorni organ, odnosno vodio je brigu o dvaju Harema, Haremu Meki i Haremu u Medini. Ove godine muslimanska vojska nije išla u pohod, e, ljetni pohod na, na Vizantiju zbog primjera o kojem smo govorili unazad, dakle dva predavanja. Ove godine je na hač predvodio ljude Ibrahim ibn Muhammed, a umro je odmah nakon hađa nekoliko dana što je obavio hač. Ove godine je od koji su ljudi koji su bili poznati toga vremena preselio Bešar ibn Bered, Ebu Moaz, pjesnik, poznati pjesnik njihovog vremena, odnosno dakle, druge polovine drugog vijeka Hidži. Čovjek koji je rođen kao slijep, odnosno dijete, kao dijete rođene, onaj kao slijep, a njegovi opisi ili metafore koje je koristio u svojim pjesmama kažu da je nadmašio one koji su ima, bili obdareni vidom. Allahu Đelšanu ništa nije teško. Njega su pohvalile Esma i Džahiz, Ebu Temam, Ebu Bejde i mnogi drugi pjesnici, savremenjaci oni koji su došli poslije njega. Kaže se da je spjevao 13.000 stihova, odnosno strofa, a nakon između ostalog s tim svojim strofama je hvalio halifu halalte <clears throat> pa je jedan od eh, vezira odnosno savjetnika ili ministara Mehdija ga potvorio kako je on navodno kudio i vrijeđao Mehdije halifu, također da je opravdavao i lisa zbog toga što nije učinio seždu, zatim da je navodno tvrdio kako vatra je bolja od same vodi od same zemlje i tako dalje, pa je Mehdi naredio da ga bičuju sve dok nije umro. Ove godine je presenio Hasan ibn Salih ibn Jahja Hamad ibn Seleme, poznati ravija Alimi, Rabija ibn Muslim, Said ibn Abdulaziz, ibn Muslim, Utbe ibn Al-Ghulam i mnogi drugi onaj eh, velikana njihovog vremena. Zatim Ibn Kathir prilazi na 168. godinu po Hidži. Ove godine u Ramazanu su Bizantici prekršili eh, ugovor, odnosno primirje sa muslimanima, iako ona trajala 32 mjeseca. Pa je namjesnik Džazire poslao veliku vojsku, odnosno konjencu na, na Bizantiju i u tom svom pohodu su odbili dakle, napade Bizantijaca, odnosno jel, e, današnji Evropejaca, oni se nazivaju arapskom Rum. Kaže, mnogo su ih ubili, zatim zarobili, a onda i zaprijenili mnogo e, roblja do te mjere da niko od muslimanske vojske nije stradao. Ove godine na hađ predvodio eh, hađi Alija ibn Muhammed al-Mehdi. Po imenu, bio je poznat njihovom vremenu po imenu Ibn Rabta. Ove godine je preselio Hasan ibn Jezid ibn Hasan ibn Ali ibn Abi Talib. Mansur, dakle za svoga vremena mu je dao da vlada Medinom, eh, vlada Medinom pet godina, a onda se dakle, srdio zbog nekog njegovog postupka. Zatim je naredio se bičuje i da se ona oduzme mu imetak, a on da se smijesti u zatvoru tamnicu. Ove godine je preselio Hamad Rajed. Bio je, kaže, jedan od ludih pjesnika. Volio je Velida ibn Jezida, a ponižavao je svojim pjesmama Bešara ibn Bereda. Kad je došao kod Mehdija, smjestio se u Kufu, a onda ga je neko potvorio da je počinio herestu, jeste da je otpao od vjere. ovi, uh, nakon ove godine, dakle 169. godina, ove godine kaže je umro Mehdi ibn Mansur u mjestu Mazbazan od eh, Groznice. Neki kažu da je umro time što je bio otrovan, neki kažu da ga je onaj ujeo u konj za nezgodan dijel na tijelu i što me onaj uh, oštetilo vitalne dijelove tijela i zbog toga je umro nešto od njegove biografije i kaže on je bio Muhammed ibn Abdullah ibn Muhammed ibn Ali ibn Abdullah ibn Abbas, Eba Abdullah al-Mehdi, Emir al-Mu'minin. Ime al-Mehdi je dobio, potom tome otac mu je dao, Mensur otac mu je dao onaj ime al-Mehdi, misleći da će on biti taj Mehdi koji je nagovijestio Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam. Međutim, Likatir kaže njih dvojica Mehdi el-Montadar, očekivani Mehdi i ovaj Mehdi o kojem mi sada govorimo, iako im je isto ime, naziv, Međutim, različit se mnogo čemu od svojstava, zbog toga što će očekivani Mehdi doći na kraj svijeta kada se proširi nered na zemlji, da bi on zemlju ispunio sa pravdom, isto onako kako je ona ispunjena sa nepravdom. <clears throat> Također, u njegovo vrijeme će se spustiti Isa ibn Merijem u Damasku, kao što ćemo govoriti kada dođemo u poglavljima o fitnama i iskušenjima koja će pogoditi Dunjalu presudni dan. U hadisu od Osmana ibn Afana se kaže da je Mehdi od Benu Abasa, ali je ovaj hadis kao meuhuf predaja, dakle, ne pripisuje se Allahom posljedniku, sallallahu alaihi wasallam, nego ibn Abbas u Kjabu Lahabaru, međutim, sa slabim lancem, odnosno, je neispravna. Hadis je, dakle, slab. Međutim, kaže Ibn Kathir, kada bi se desilo da je ispravna ova predaja, ne mora značiti da se ova predaja odnosi na ovoga Mehdija o kojem mi noćas govorimo. U drugom hadisu, se spominje da je Mehdi od potomaka Fatime i odmah se ovaj hadis uprostavlja, odnosno kontradikciju dolazi sa prijateljnim hadisem, tako da e, izbog njegove vjerodostojnosti, a ne vjerodostojnosti prijateljnog hadisa, je nemoguće da je Mehdi ibn Mansur bio očekivani Mehdi. Također, Mehdi prenosio svoga oca od ono, djeda Abdullah ibn Abbas da je Allah poslanik sallallahu alaihi sallam naglas učio bismilu u namazu, pa je rekao bismillahirrahmanirrahim, onda bi nastavio alhamdulillahi rabbil alamin pa se prenosi od Jahe ibn Hamze je nešalija Kadije Damaska, da je klanjao iza, Dama, iza Mehdije kada je došao u Damask i da je na oba dva rekiata prije sura u Fatihama učio bismilu. I da je to pripisao Allahom poslaniku, sallallahu alaihi wasallam. Mehdi je rođen 127. godine, neki kaže da je rođen 121. godine, e, Hilafet je nastedio nakon svoga oca, u Zulhidžetu 158. godine, tada imao samo 33 godine. Rođen je u Humemi, negdje u nekom podneblju od Balke, to jest predio dam, Šama današnjeg, a umro je u Muharemu ove, to jeste 169. E, godine. Njegov hilafet je trajao 10 godina i mjeseci još nekoliko dana. Bio je visok, tamnoput, kovčave kose, na jednom od očiju Ibn Kathir kaže, neki kaže da je na lijevo, neki kaže na desno, ima ovaj bijelu biljegu. Rabi al-Hajib kaže, vidio sam jednu večer Mehdi da klanja noćni namaz i to ta noć je bila toliko osvjetljena mjesecom, i, e, klanjaju u svoje avlije, avlije su njih bile zagrađene ogradama velikim, odnosno nastambom, to je u sredini kuće, ali je ona imala otvor prema nebu. Kaže, ne znam šta je bilo, kaže, ljepši sam Mehdi, ili avlija u kojoj je klanjao ili odjeća u kojoj je klanjao. onaj, ne mogu da raznoznam nje- njegovu ljepotu u odnosu na mjesec. A onda sam, kaže, čuo kako kaže, odnosno učio namazu, فَهَلَا سَيْتُمْ إِنْ تَوْرَيْتُمْ تُسِدُ فِي الْأَرْضِ وَتُحَتِّ وَرَحَمِكُمْ A da li biste vi, kada bi vam se dala vlast na zemlji, činili nered i kidali rodbinske veze? Pa kada je pre- predao selam, naredio me i rekao da iz tamnice dovedem jednog od njegove familije koji je bio zatvorio, a onda je naredio da se on oslobodi. <clears throat> kada mu je došla smrt, halalte, kada mu je došla, došla vijest o smrti njegovog oca u Meki, on je sačuvao ovaj Haberovu vijest dva dana, a onda je u, četvrtak povikao, odnosno naredio vlasnicima da kažu sakupite se radi namaza, a onda je ustao među ljudima i proglasio smrt svoga oca i e, pozvao da se njemu dadne prisega i prisega mu je data toga dana. Prenosi se od Šurejka ibn Abdullaha al-Kadija da je jedne večeri klanjao namazi za njega. Halalte da nije smatrao da se može klanjati za njega namaz. Pa ga je Mehdi pozvao i razgovarao sa njim, zatim mu kaže Mehdi onaj, o kopile. Kaže njemu Šurejk, polako, polako, ja je miral mu menin. Moja mati je bila ona koja je postala i koja je klanjala noćni namaz. Kaže on njemu, o heretiče, ja ću te ubiti. Pa se Šurej kaže nasmijao, kaže ja emir mu'minin. Zendeka, odnosno Hereza, ima neke od svoje alamita, svoje znakova. Kaže, heretici ispijaju kahve koje kud. Subhanallah, kod nije kahva u tom dobu bila očinno pokuđena. Zatim, ganjaju pjevačice, odnosno konobarce i pjevačice. Pa je, kaže, Mehdi zastao, a onda je Šurejk uh, ustao i izašao od njega. Jednom prilikom je zapuhao jak vjetar do te mjere da je trgao krovove kuća i obarao zidove, pa je Mehdi u svojoj sobi spustio lice na, na, na prašinu, odnosno na zemlju, i rekao, gospodaru moj, ako je ovaj e, vjetar poslan radi meni, molim te da me uzmeš, evo meni, a ostavi ostali narod, neka ne ispašta zbog mojih grija. Također se prenosi da je nekom jednom prilikom ušao neki čovjek kod njega i rekao mu, noseći u, u ruci papuče i rekao, ovo su papuče Allahova poslanika, sallallahu alaihi wa sallam, a Mehdi uzeo te papuče, stavio ih na lice i naredio da se ovom čovjeku dane 10.000 dirhima. Kad je ovaj čovjek izašao, kažem, tako mi Allah, ja znam da Allahov poslanik, sallallahu alaihi wa sallam, nikad nije vidio ove papuče, ali ne bih volio da on izađe da kaže kako je meni ponudio, ja sam to odbio, pa bi onda, kaže, on to među ljudima rekao, odbio je papuča Allaha, poslanika, sallallahu alaihi veselem, a znam da obične mase ljudi vole te stvari. Isti je slučaj kao i dan danas kod nas, mnogi koji govori o ostacima, odjeći ili kosi Allaha, poslanika, sallallahu alaihi veselem, dlaka ovakva ili onakva, ona, ja energično, lično tvrdim da su to malverzacije, laži, posebno pletence koje su duge možda po 60-70 cm koje se pripisuje Allahom poslaniku sallallahu alaihi sallam, ali od toga ne ima ništa. Također se prenosi da je on volio zabavu, volio je, eh, odnosno volio je hobi ili imao je hobi zabavu sa golubovima i nadmetanje njihove ljepote, njihovom letenju, pa mu je došlo jednom prilikom jedna skupina muhadisa, između njih je i ostali bio i Tab ibn Ibrahim, pa je prenio hadisu da je Abu Hurere, da je Abu Hurere pred Allahom poslanika sa sve gdje rekao, nije dozvoljeno se onaj, eh, odnosno nije dozvoljeno se nadmetati osim u trčanju, dakle, ili onaj bos, između ostalog, između, između ostalog kaže i na jahalcema, a onda kaže i krilima, to jeste dozvoljeno je držati ptice za natjecanje. Pa je naredio da mu se da 10.000 dirhema kad je Itav odšao, kad je tako me Allaha, ja znam da je Itav slago na Allaha, poslanika sallallahu alaihi wasallam, ali nakon ovoga niće kaže kome ovo predaje prenijeti, niće koga njega više kad ko spomenuti. Vakidi kaže, ušao sam kod Mehdi jednog dana pa mi je spomenuo neke hadise koje je onaj zapisivao, Zatim je ušao u svoju kuću, a onda je izašao ljut. Pa sam rekao, ja emir al mu'minin, šta ti je? Kaže, ušao sam kod Hajzeran. Hajzeran je bila njegova žena. Kaže, ustala je na ljutla se na mene i podjerala mi je košulju, a onda je rekla, nikad od tebe nikakvog hajra nisam vidjela. Tako mi Allah kaže, vahdi, ja sam je kupio od trgovca sa, ro sa robljem. Kod mene je postigla ono što je postigla i dao sam prisegu da će halife nakon mene biti njena dva sina. A onda je Vahdi progovorio pa kaže, ja emir al-mu'minina Allahom, poslanih sallallahu alaihi sallam kaže, one, to jeste žene, će nadvladati i plemen tog jadnog, to jeste i tog jadnog. Dakle, nemoj se sa ženama gombat, nemoj se svađat, nego popusti navakat. Pa onda kaže i Vahdi, Allahu poslanih sallallahu alaihi sallam rekao, hajrukum hajrukum li ahlihi, wa ana hajrukum li ahli. Najbolji među vama oni koji su najbolji svojim ženama, a ja sam najbolji svojim ženama. Žena je stvorena od nečega krivo, poput e, rebra, ako ga pokušaš ispraviti, slomit ćeš ga. Pa sam onda, kaže, iz ovog podlavlja spomenu mnogo hadisa sve dok se nije smirio, a onda je rekao da mi se dadne hiljad dirhema, halalta, hiljad dinara zlatnika, radove lijepe priče. Kada je Hajzeran čula kako sam ga smirio i da ga je sržba popustila, ona mi je naredila da se dadne 990 zlatnika još na onih hiljadu i zahvalila se zbog dobra koje sam činio i spasio sam kuću od galame a ona prouzrokovala galamu. Također se prenosi u predajama, odnosno njegove biografiji, da je Mehdi proglasio e, da će krv jednog čovjeka biti prolivena i da neće biti nadoknađena, odnosno da je, da je slobodan kogod da ga vidi da ga ubije. Ostanika Kufe, a onaj koga uhapsi dovede da će dobiti stotinu hiljada dirhema. Pa je taj čovjek došao u Bagdad, prerušen u odjeću, i onda ga je neko od ljudi prepoznao i uhvatio ga za onaj prednje dijelove odjeće i povikao među ljudima ovo je ona koji traži halifa. Pa je naišla e, svita sa dvora koji je predvodio moj Ibn Zajde, a bio je zadužen za to. Pa je upitao ovog čovjeka šta ti je, što ga lamiš. Kaže, evo onoga koji je pobjegao, koji ga traži e, halifa. Kaže, ova njemu, ja eba Walid, ja se, kaže, bojim i tražim od tebe da me zaštitiš. Kaže on je ovome koji ga je uhvatio, kaže, zar ne znaš da sam ja pružio zaštitu, odnosno da mu ne može niko ništa pusti ga? Pa ga je pustio. A onda isti taj otišao kod Mehdija i rekao Mehdi, onoga kojeg ti tražiš, ja sam ga uhvatio, pa ga je Mojn zaštitio. Pa je Mehdi pozvao Mojna da dođe kod njega i kaže, Mojn njemu, assalamu alaikum, Mehdi mu nije odgovorio na salam. Kaže, ja Mojn, zar ti, kaže, daješ nekome onaj zaštitu u mom prisustvu, dakle dok sam ja živ. Zar ti kad je dostigao taj nivo, kaže ja emir al mu'minin, kaže u tvojoj državi, da za, za vrijeme ove tvoje vladne ubijeno 4000 ljudi koji su klanjali, dakle muslimana 4000 se svrnuo zbog ne, neki od razloga. Zar nisam ja zaslužio da jednog od njih zaštitim? Kaže pa je Mehdi ispustio glavu i onda je rekao ja mojn, idi kaže svojim putem. Kaže, ovaj čovjek je slab, Kaže, dadnite mu 30.000 dirhima. Pa je onaj, rekao, njegovi grije su mnogo veći, halife će ga prozivati. Pa je naredio, kaže, da mu se dadne još 100.000 dirhima. Pa je onda otišao kod ovoga čovjeka i rekao, evo ti, ovo ti poslao Emir al-Mu'minin, zahvali mu se, ispravi svoj nijet i poboljšaj svoje stanje prema halifama. Također se prenosi u njegove biografiji da je jedan put dok je posjetio Bahar, Basru htio da klanja jedan od namaza, mislim da se radilo o podne namazu, da ga je spomenuo od Ibrikatir, <clears throat> a onda mu je prišao neki od Beduina i rekao, ja Emir al-Mu'minin, možeš li narediti ovima mujezima da sačekaju da se abdestim, da klanja sama, da ne uče jezan prije što ja završim. Kaže, pa je Mehdi stao u mihrab i nije donio početni tekbir i ftaj tekbir, za namaz, nego je rekao mu jezinima, sačekajte dok taj i taj dođe. Pa su onda ljudi povikali, došao je, odnosno spremio se on za tekbir, to je spreman je za, za namaz. Kad se završio namaz, ljudi se kaže začudili, ko je taj beduin koji smije sa emirom uminim, tako da, odnosno sa halifom, tako da priča, od njega traži da odgodi ezan, da sačka, da ne klanja još i tako dalje, onda se ne uči i kamet. Kaže, pa i sasvom taj stari, odnosno beduin donio uh, komad neki, e, nije to tkanina, nego kao, nešto kao koža. <clears throat> Došao je pred ovoga halifu i on kaže, halifo, ovaj, ovaj čitab, odnosno ovo što piše ovdje, bilo meni obećanje. Pa se kaže, Mehdi nasmiju. Kaže, ja sam to napisao i sjećam se. Naime, sa svojim prijateljima sam bio u lovu, pa sam zalovutao jedne noći i noć je bila hladna. Onda sam ugledao negde daleko vatru, pa sam prišao tamo toj vatri, sjedio je ovaj čovjek sa svojom ženom. Pa sam zatražio da me onaj, te noći uzmu kod sebe. Oni su, kaže, uzeli me kod sebe, dali su mi mlijeko pomiješano sa vodom, veoma ukusno, ništa ljepše do tad, kaže, nisam popio. Onda su mi prostrali da zaspijem na ogrtaču i nikad u životu nisam spavao ljepši san. A onda sam čuo, kako njegova žena njemu govori, zašto kodješ jedino janje koje imaš? To je, kaže, hrana za tvoju djecu i obskrba naša u našoj kući. A on kaže, odnosno, on se nije osvrnuo na njene riječ, nego otišao u zaklo janje i rekao, iz specka kad ustane ovaj, ovaj stranac, neznanac, da mu se može dati meso da jede. Kaže, pa sam ustao, pojeo sam to meso i onda sam rekao, daj mi nešto da ti napišem onaj, jednu oporuku. Ako ikad najđeš na mene da se oduži. Kaže, pa je donio komad nečega, dakle kože i rekao, ja imam, kaže, samo ovu, a Mehdi je uzeo uh, komad, dakle, žeravice, odnosno od žara, ono što se ugasi vatra. I napisao mu, napisao mu ja ta i taj, obećavam tom i tom, da ću mu, ako ga kad sretim, nam se odužim za ovo. Međutim, Mehdi je napisao 50.000 dirhima, ali se ispostavilo da je u toj, dakle, svoje, svoje zbrci i tako on neuslovno pi, pisući, pišući, napisao 500.000 dirhema. I kaže Mehdi, tako mi Allaha. Ja ću, kaže, ispuniti svoje obećanje, makar kada ne bi ostalo u Bejtul malo muslimin ni jedan, kaže dirhem. A onda je ovaj čovjek uzeo 500.000 dirhema, izašao i otišao napravi na jednom mjestu malu neku zgradicu, odnosno da onaj zdanje. I kogod je od hađija tuda prolazio, prolazio on je one pare trošio na hađije. Kaže, pa su ga zbotova pozvali onaj e, Diafet Emir al-Mu'minin al-Mehdi. To jest da ovaj čovjek gosti od para Mehdi koji mi on dao, ali se znalo i za jednog i za drugog. <clears throat> Kaže se za Mehdija da je između ostalog imao svojih lijepih manira. Umro je u Mazvazanu, i njegovo putovanje u Masbazan je bilo uh, sa ciljem da nađe svoga sina Musul Hadija, da ga dovede iz Džerđana i da promijeni ga, njega da zameni kao pestonasnika, a da iza sebe ostavi Haruna Rašida. Hadi to nije prihvatao, iako je onaj Mehdi imao taj nijet, međutim, između njega i njegovog nijeta je presudila, odnosno, e, smrt, presriješila ga je smrt i on nije uspio da dođe ovaj, do svoga sina, tako da je preselio prije što je uspio smijeniti. Ibn Jarir kaže oko njegove smrti ima mnogo kontraverzi, između ostalog kaže se da je e, gonio srne pa da su psi išli ispred njega i da se konj zaletio i da je upao u neku onaj uvalu i da je tu slomio kičmu. Jedna od dakle, ona teorija, druga predaje jeste bila da je umro e, od, da je otroman, da mu je dato mlijeko sa otrovom. Treća predaja da je sluškinja nosila kruške, na vrhu je bila kruška sa otrovom, namijenjena nekom drugom, <clears throat> a Mehdi je volio kruške i kaže uzeo ovu krušku sa vrha pojeo i od nje je umro, na što je ona spjevala pjesme žalići za njim, govoreći da je on bio namijenjen samo za njih, dakle bio namijenjen da živi za njih, za, ovo, za, za ove svoje na svom dvoru, a nikako da bude ubijen. Dakle, preselio 169. godine, a imao je 43 godine, ono što je najpoznatiji od predaja, kao što navodi Ibn Ketir Rahimahullahu Teala. Nakon njega, dakle, nakon smrti Mehdijevi, dolazi na tron njegov sin El Musa El Hadi ibn Mehdi. Musa je preselio u Muharremu 169. godine, a on kao prenosnastanik, prestalo nastanik Musa El Hadi, uprkos tome što nije njegov uspio da ga, njegov da ga smijeni i da postavi na tron Haruna Rašida, on zauzima tron Hilafeta. Hadi je u tom vremenu bio u Đorđanu i kada je čuo da je njegov otac umro, požurio i njegov putovanje trajalo neki 20 dana i htio je da čim prije dođe u Bagdad, da ne bi u Bagdad došlo do pobune, odnosno njegove smjene i da se neko drugi ne postavi, to je njegov brada se ne postavi za halifu. Kada je ušao u Bagdad, stao je među ljude, održao im je govor, zatim je zatražio da mu se dadne da mu se dadne prisega i zatražio je da mu se pred njega dođe Rabija el Hadžib. Hadžib je osoba koja je služila ovaj, na dvoru i Rabija el Hadžib je htio da ispuni ono što je htio da učini sam Mehdi, to jeste da proglasi Harun el Rashida kao halifom, a da se strgne sa strana eh, Musa el Hadi. Međutim, on je rekao da se e, Rabija ili Hadžibi kod njega dovedi, zatim mu je prostio, onda mu je prepustio mnogi od poslova, tako je dodao mi neki od ministarstava koja će onda vodi, dio mi život, a onda je krenuo stopama svoga oca, to jeste u protjeri za hereticima na svim stranama tadašnje islamske zemlje ili islamske države i ona je naredio da im se da budu pohapšeni i ubijeni. Kaže se za Musa al-Hadija da je bio jedan od najšaljivijih halifa, da ni jedan nije ličio na njega kakav je on bio, međutim, kada bi došao na prijestolje, odnosno kada bi izašao među ljude, svi njegovi prijatelji nisu smjeli dići pogled prema njemu koliko je bio strog, koliko je ulivao strahopoštovanje prisutnima. Ove godine, to je 169. godine, u Medini se je pobunio Husein ibn Ali ibn Hasan ibn Hasan ibn Hasan ibn Ali ibn Abi Talib, Naime, oni jednog dana obuku bilo, odjeći se u mežđit Allahova poslanika sallallahu alaihi sallam i kada su ljudi došli onaj, na namaz, vidjeli su ja sjedi u bilom, a bila odjeća je bila zabrajena. Morali su da se crno onaj, u vrijeme Avasija. Oko njega se okupila jedna skupina ljudi, pozivaju se da će primjenjivati Kur'an i sunnet i tražeći da se zadovolji pravda Ehl Bejta, a razlog tome što je Mutevelija Bagdada e, došao halifi, predao mu hilafet i onaj, saopštio mu saučešće zbog njegovog oca i mnoge druge situacije zašto je ovaj Hasan, El Hasan ibn Ali sam očekivao da će on naslijediti tron hilafeta. Kaže se da ovaj njegov postupak su osudili Medinli, odnosno da su ga proklinjali, čak što više zbog svega onoga što su činili samom haremu džamije, jer su vršili malu veliku nuždu u čoškovima džamije, nisu smjeli da izađu van zidina džamije Allahova poslanika, sallallahu alaihi sellem. Musa al-Hadi naredio, poslao vojsku jer je Hasan ibn Hasan ibn Ali otišao na hađ i rekao je kad se završi onaj kad se završi propis hađža, kad završi sam hađž, halal te obredi hađža da se uhapsi i tako je bilo onaj ubijen je bio Rahmanullah Ta'ala, a ova njegova pobuna trajala je 9 mjeseci i 10 dana. Za njega se govori, to jeste za Hasana ibn Hasana, da je bio veoma plemen čovjek, da je u posjet kod Mehdija došao onaj, e, kao ostali ljudi, između ostalog Mehdi mu je poklonio 40.000 e, dinara, to jeste zlatnika, a on je podijelio među svojom familijom i prijateljima ostavnika Bagdada i Kufi a onda se, kaže, vratio u, onaj, iz kufe do te mjere da nije imao ni potkošu. Dakle, oni su nosili od odeće tanke košlje, a preko ogrtače e, od vune. Kaže, samo da sto ovaj grtač da se pokrije, ništa sebi nije ostavio. Ove ljude na hađe predvodio Sulejman ibn Abi Džafer, Amidža od Halife, vojsku, dakle, ljetnju vojsku na Bizantiju je poveo Matuh ibn Jahja, sa vel, dakle, ogromna vojska, upravo zbog toga što su Bizantijici u prijateljnoj godini prekršili ugovore, odnosno prijateljnoj godini prekršili ugovore i ona, te godine je preselio Husein ibn Ali ibn Hasan, kao što malo prije spomenuli. Zatim, nastanak 170. godine, 170. godina Hidžeska, ove godine Musa al-Hadi odlučio da skini sa trona svoga brata Haruna i Rašida <clears throat> i da postavi svoga sina kao personalasljenika Džafara ibn al-Hadija. Pa je pozvao Harun al-Rashida, saopštio mu svoju onaj, odluku, pozvao je prinčeve i svoju familiju i svitu i saopštio šta hoće da uradi, a kaže Harun al-Rashid je prihvatio i nije se uopšte bunio. Međutim, to nije prihvatio njihova mati Hajzeran, jer je Hajzeran volila više Haruna nego e, Musa al-Hadija, do te mjere je došlo do svađe između njega i njegove majke, da je zabranio da ona bilo kakav utjecaj ima unutar upravi islamske države, to jeste na dvoru Hilafeta. Zbog te njihove svađe ona je napustila dvorove, dvor, otišla je uh, u jedan drugi dio islamske države, oselila se, a Hadi, Musa al-Hadi se zakljuje da bilo ko od primčeva dođe na njena vrata i da sa njom bilo što porazgovara, nećemo se prihvatiti za uzimanje, to je šefat, nego da ćemo biti glava svrhnuta. A ona se zakljela da dok je živa ona ili on, neće sa njim nikada progovoriti. <clears throat> on je svome bratu rekao da ho tražio, zahtijevao svoga brata da se odrekne uh, hilafeta nakon njega i da prepusti tome svome uh, njegovom sinu Džaferu, na što je on pristao, a onda je poslao po Jahiju ibn Halda ibn Burmuka, bio jedan od najistaknutijih tadašnjih savjetnika Emira i on njemu kaže šta misliš, htio sam da svrgnem, odnosno da smijenim Harbna Rašida i da postavim svoga sina Džafera. Kaže njemu Halid, ja se kaže bojim da će prisege, da će narod ove prisege shvatiti neozbiljnima. Mislim da je korisnije da postaviš Džafera, da on bude predstavljeno Haruna. A također se kaže bojim da većina ljudi neće Džaferu dati onaj prisegu, jer je bio, dakle, još nije bio punoljetan ni po islamskim propisima. Pa će doći, kaže, do pobune, počet će se, ugrozit će se islamska država, ljudi će se razići na mnogo onaj puteva i ja, kaže, ne bi. Pa je ga <laughs> zbog toga Musa al Hadi naredio da se onaj zatvori u zatvor zbog tog njegovog savjeta, a onda nakon toga navodno je naredio da ga se onaj pusti iz zatvora. Jednog dana je došao kod svog brata Harna Rashida, sjeo je sa njegove desne strane, Harun Rashid došao kod njega i sjeo sa njegove desne strane, ali malo podalje. Pa kaže Hadi njemu, gledajući ga, kaže, o Harune, jesi li ti, kaže, priželjkivao jednog trenutka budeš ti prestorom naselji? Kaže, jesam tako me Allah. Ja bih sve one rodbinske veze koje si ti prekinuo, ja bih povezao. Ako si kome nepravdu činio, ja bih to ispravio. Ja bih svoje sinove oženio sa tvojim kćerima. Kaže, tako imaš lijepo mišljenje o meni? Kaže, jeste tako me Allah. Pa je onda Harun ustao i uzeo ga da poljubi ga u ruku, a on je povukao, Musa Hadi je povukao u ruku i rekao, tako me Allaha, sješćeš kraj mene. A onda je naredio da mu se dadne milion dinara. I rekao mu, učeš u hazne, to jeste u riznice, onaj, halifine, i uzet ćeš iz njih šta god hoćeš i koliko god hoćeš. A onda kad je došao harač, to jeste ono što se uzimalo od nemuslimana, rekao je da pripada njemu polovina. Do te mjere da je Hadi ona, bio zadovoljan sa postupcima od Harvan Rashida, a jednom prilikom kad je Hadi otputovao u Mosul, nakon uh, onaj ovih događaja, kaže nije se uspio vratiti iz uh, Ise Baza, nego je preselio u petak u polovini mjeseca Rebiul Evela. Neki kaže da se desilo na kraju ove godine, 170. godine, a imao je samo 23 godine. Hilafet mu je trao je u 6 mjeseci i 23 dana. Bio je visok, lijep, ugledan, prednja usna mu je bila malo istaknuta. Nakon njega je preuzeo hilafet njegov brat Harun Rashid. A njihova mati Hajzeran je e, čula da joj je jedan sin halifa preselio, a da je drugi sin halifa preuzio hilafet. Također se neki od kontraverzi kažu da ona otrovala svoga sina, Allah najbolji zna. <clears throat> Musa ibn Muhammed al-Mahdi ibn Abdullah al-Mansur ibn Muhammed ibn Ali ibn Abdullah ibn Abbas, Ebu Muhammed al-Hadi, preuzio hilafe 169. godine, umro je u polovini mjeseca Rabiul Leovela na kraju 170. godine. Rekao sam opet da imao 23 godine. Nije se onaj ni faktički ni ustoličio u hilafetu, nije neka imao neki veliki svojih pohoda, njegov otac ga je volio do te mjere da ga je nazivao Rajhaneti, to jeste njegov miris ili duhovni miris. Prenosi se od E, Imam Al-Hatabi svojim lancem prenosi također, bilježi ga sa Matlamu ibn Kašom Ramuzanijem, pa kaže, jednom prilikom su došli kod Ebu Mohameda, El <clears throat> Hadija kao svjedoci protiv nekog čovjeka koji je vrijeđao Kurejšije i do te mjere prešao u svojim uvredama da je ponižavao Allaha poslanika sallallahu alaihi sellem a Musa El Hadija sjedio smiren, mlad čovjek, 23 godine. Kaže, pa smo bili mi pozvani kao svjedoci, onda je ovaj doveden i Musa al-Hadi je držao pogled u glavu i slušao. Svi su iznosili, kaže, svoje, svoje stavove i svoja svjedočenja, a onda je podigao glavu i rekao, čuo sam moga oca Mehdija, da prenosi od svoga oca Mensura, ono svoga oca Alija ibn Abdullaha ibn Abbasa, pa kaže, ko bude ponižavao Kurešije, Allah će njega poniziti. Ti, Allahov neprijatelje, nisi zadovoljio da samo vriđaš Kurešije, nego si prešao da spominješ Allahov poslanika sada se nam po zlu, oduzmite mu život. Hadi je pre, preselio Rabiju Leovelu, u treći put ovdje spominje. Njegov, njegov brat Harum je klanjao dženazu, zakopan je u palači koji je sam sagradio po imenu Bijela palača u Isabazu, istočno od Bagdada. Imao je devetero djece, sedam sinova i dvije kćeri sa 23 godine sinova je ostavio Džafera, Abasa, Abdullaha, Isaka, Ismaila, Sulejmana, Musu, Elama. Dakle, Musa Elama je rođen nakon njegove smrti, dakle nije vidio svoga oca, niti je njegov otac vidio. <clears throat> A kćeri su bila Umu Isa, koji je oženio Ma'mun, i Umu Labas po imenu koja se zvala Teuba. Nakon toga započnije hilafet Harun Rašida ibn Mehdija. Prisega mu je data dakle, na hilafet eh, Oni noć kada je preselio njegov brat, to je, bila, to je bio petak, polovine Rabiju Levela, 170. godine, e, tada je imao 22 godine, onda je odmah, nakon što je preuzio Hilafet, poslao po Jahe ibn Hala ibn Burmuka i rekao da ga dovedu iz zatvora. Hadi je htio te noć, navodno, spominje se, iako prethodno smo rekli da je on već uspostavio lijep odnos sa svojim bratom Harunom Rašidom. Kaže, te noći je bio donio odluku da će ubiti i e, Burmuka, su Halda i Burmuka, Jahim ibn Halda i Burmuka, i da će ubiti Haruna Rašida. Haruna Rašid je bio njegov sin od Jahe ibn Halda, je bio sin po, po dojenju. Međutim, on ga je pozvao nakon što se to završilo, što je Musa, nakon što je Musa Hadi preselio, pozvao ga je i onda ga upitao da ga posavetuje o samoj, dakle, vladavini. Također je pozvao Jusufa ibn Kasima ibn Subeha i prepustio mu pisarnost, to jeste da e, zapisivanje svega onoga što se dešava i vodi dakle računa o onaj o samim divanima, divani koji se pisali. A onda je upitao dakle e, Jahi ibn Halden Burmuka da kaže šta će. Pa mu je on rekao, uradit ćeš tako, postavit ćeš tako i tako dalje, i tako dalje. Kad je ovaj sve poredao, on kaže, ja ti prepuštam, sve to što si rekao, prepuštam ti da naređuješ, da smjenjuješ, da postavljaš, onaj, ti si odgovoran za taj onaj dio u vladavini. Na, ujutru kad su osvanuli, on je klanjao ženazu svojem bratu Al-Hadiju, zakopao, je, zakopao ga je, odnosno, ukupao ga je u Isa bazu, a zatim se zakljao da neće klanjati podne osim u Bagdadu. Kad je završio sa dženazom, naredio je da se onaj, ubije Ebu Isme, vođa koji je vodio konjicu ili svitu od uh, Muse Lahadija, a naime, između njih je bio jedan spor, stari spor koji se desio između Harla i Rašida, naime, on je krenuo, dakle ovaj Ebu Ismet je krenuo sa Džaferom ibn al-Hadijem. I kad su došli do mosta, on je rekao stop, da halifin prestonasljednik proći. A znao je da je prestonasljednik Harun Rashid. Ali ga je htio time da ponizi. Pa kaže, Harun Rashid je stao i kaže, pokoravamo se halifama. I onda je prošao, a to mu je ostalo unutra, dakle u dubini duše. I dok je došao vlast, prvi dan je rekao da se Ebu Ismet onaj, srne, da se ubije. <clears throat> Zatim je došao na most i rekao da mu je pečat prsten, pečat, na tom mostu pao u rijeku. Pa je naredio da se dovedu svi, svi ronioci koji su toga doba e, znali da roni, da zarone u Eufrat i da mu potraže taj prsten koji je vrijedio onaj, sma, uh, njegov otac ga je kupio za stotinu hiljada dirhima. Kaže pa su ga našli, a onda je bilo mu drago, obradovo se zbog toga što je nađen taj pečat prsten jer kad je od njega zatražio njegov brat Musa al Hadi, on ga je skinuo, jer mu je otac bio poklonio, on ga je skinuo i bacio u me e, pismonoši, pa mu ispo iz ruke i pao u vodu, jer ga je tražio upravo tu na tome mostu. Kada je Rešid prepustio vladavinu Jahib Nehaldu, odnosno ministarstva, i on kaže njemu, ja sam uh, sa sebi skinuo obav, ovu obavezu, a ti dalje vladaj onako kako misliš da je najbolji. Zatim je naredio Jahi ibn Hald ibn Burmuku da ne donosi ni jednu odluku što neće pitati njegovu majku ili Hajzeran, pa se kaže, odnosno ovdje ibn Ketir kaže da je Hajzeran bila ta koja je donosila sve odluke u njihovoj državi. Ove godine je Rešid naredio da se svoj familiji podijeli, svima od Benu Hašma se podijeli isto iz Betul Mala, Zatim je krenuo istim putem kao što je to radio njegov otac Mehdi i Musa al-Hadi, da se pohapsi svi zindici, odnosno svi heretici u islamskoj državi i da im se oduzme život. Ove godine je moj rođen sin Elamin Muhammed ibn Rashid ibn Zubejde. To je bilo u petak, 16 noći od 16. ševala, iste ove godine. Ove godine je završio građ, odnosno nastavio građenje Tarsusa, pod upravom Feradža, jednog od tur, turskih ili turkmenskih uh, inženjera i građevinara. Ove godine na Hač predvodio ljude Harun Rashid i kaže se da je na svom putovanju podijelio mnogo imetka muslimanima. Ove godine je preselio, to je 170. godine preselio je Halid ibn Ahmed, ibn Amr ibn Tamim, Ebu Abdurrahman al-Farahidi, kaže se al-Farahidi, al-Farhudi, al-Ezredi, šejh, poznati šejh gramatičara, do te mjere da su od njega uzimali znanje sa i Nadar ibn Shumail i mnogi drugi, oni koji se bavi uh, eh, onaj, arapskim jezikom, njima su ova imena nakako onaj, poznata. Zatim je nastala 171. godina. Ovdje je on napravio, Ibn Kathir napravio kratak pregled 171. 172. i nešto malo 173. godine. Pa kaže, 171. godine Rešid je dao onaj prsten pečat Jahi ibn Haldu sa ministarstvima. Zatim je naredio se ubi Ebu Hurere, Muhammed ibn Faruh, namjesnik Džazire, zbog toga što je onaj pokušao da se odmetne. Zatim 172. godine je Rešid dokinuo stavnicima Iraka da plaćaju desetinu od polovine koja im je dotad bila uzimana. Zatim 173. godina nastaje. Ove godine je u Basri preselio Mohamed ibn Suleiman, a Rešid je naredio da se uzme sva njegova imovina. Sve ono što je on naslijedio od prihodnih halifa, kao da su našli mnogo zlata i srebra i mnogo vrijednih stvari. I onda su ga posticali muslimani, su postali Harun Rašida da to iskoristi za opremanje vojski i ono što je korist za muslimane. Muhammed ibn Sulaiman ibn Ali ibn Abdullah ibn Abbas, njegova mati je bila Um Hasan bint Jafar ibn Hasan ibn Hasan ibn Ali, jedan od istaknutih ljudi, ljudi Kurešija, poznat po svojoj hrabrosti. Mensur mu je dao da vlada Basrom i Kufom. Mehdi ga je oženio svojom kćerkom Abbasom, a od imetka je stekao mnogo do te mjere da je svaki dan imao zaradu stotinu hiljada direma. Imao je vrijedan prsten od jakuta crvene boje, kaže se da nikad niko nije zapamtit vidio tako, tako, takav i tako vrijedan prsten. Od njega se prenosi od njegovog oca, njegovog djeda, starih djeda, da je e, Merfua predaja da se jetim, kad se pomiluje jetim po glavi, da se pomiluje prema čelu, a dijete koje ima oca se pomiluje po zadi, onaj, suprotno nego prethodni. Umro je u Džumadila herove godine i za sebe je ostavio 3 miliona dinara i 6 miliona uh, e, dirhima i mnogo što, čega još od nepokretne imovine. Ibn Đarir kaže da je umro zajedno oni Hajzeran u jednom danu, to jeste mati uh, od e, samoga halife Haruna Rašida. Hajzeran je bila, malo prije sam spomenuo, robkinja od Mehdije koju je on odkupio, zatim je oslobodio rodila je oba dvojicu i Musul Hadija i uh, Haruna Rašida. Mehdi je kupio, zatim je ona svojila njegovo srce, a onda je oslobodio i oženio je, rodila mu je dvojicu halifa i kaže se da se ovo nije desilo mnogo žena kao što se desilo njoj i zatim žene od Abdumelika ibn Mervana, Umru Walid i Suleiman. Uh, Također i Ferned, kći od Fejruza ibn Jezeđerda, koja je rodila Velid ibn Abdumeliku, Mervana i Ibrahima i ove dvojice su bili halife. Dakle, ovih šestorica su rodile tri majke i bili su pod dvojica braći halife. Također se prenosi od Hajzeran, sa lancem od Ibn Abbas, da je Allahom poslan Isra Allah sam rekao, meni tek Allahe ve kahu kulle šej, a ko se boji Allaha, Allah će ga zaštititi od svega. Kada je Mehdi vidio, svidjela mu se njena ljepota, kaže da ljepšeg ženska nije vidio, osim što je imala tanke noge, pa on kaže njoj lijepa si, samo su tanke noge, a ona njemu kaže, ja imel mu'minin, bit će ti najpotrebnije ove noge, a nikad i ne, ne moraš vidjeti. Pa mu se kaže, svidio ovaj odgovor i oženio je. <clears throat> Također se prenosi da je Muhammed ibn Sulejman, namjesnik Basre, koji umro zajedno sa njom istog dana, poslao hiljadu, kao poklon hiljadu robkinja i svaka robkinja je nosila kristalnu posudu, odnosno kristalnu e, zdjelu u kojoj je bio mošus. Kada je došla, kada je došlo koliko je bila ona opasna u samim odgovorima, odnosno kaže na njemu, ako je Ako je ovo što ti kaže poslao vrijednost koju ti mislio da mi mislimo koliko ti vrijediš, onda sebe je pocijenio jer mi tebe mnogo više cijenimo. A ako misliš da hoćeš da povećamo svoju čežnju i ljubav prema tebi, onda se nas potvorio, mi te mnogo više, više volimo od ovoga, pa me kaže, vratila sve ono što je poslao. Zamislite, hiljadu robkinja sa hiljadu onaj, posuda, kristalnih posuda, miska. Njena e, godišnja plata, odnosno njen godišnji prirad su bili milioni šestdeset hiljada dirhema. Kaže malo prije, spomenuo je Ibn Kathir ovdje da je umrla u ovoj noći, to jeste u petak. Tri noći pred kraj samog Džumad al-Ahira, dakle ove godine, 173. godine. Ove godine je preselila i Gader. Gader je, ili Gadir je bila sluškinja ili robkinja od Musa il Hadija. Volio je toliko mnogo zbog toga što mu je lijepo pjevala i bila je sama po sebi lijepa jednog dana dok je kaže pije pije ušla kraj njega on se je zamislio onda mu je lice požutlo pa je neko rekao ja mu Mominin zbog čega ti lice poblijedilo kaže najviše se bojim da ne umrem a da hilafet ne preuzme moj brat Harun al Rashid i da me ne oženi kaže ovu moju Gadir kaže pa su mu svi rekli molimo Allah da ti poveća život da ti produži život nećeš ništa ti ćeš nećeš umjeti, tako boja, ti ćeš mnogo duže živjeti tako da i tako dalje a onda je pozval, pozvala su nju i ona je dala prisjega, tako mi Allaha, neću nikad nizakog udati posle tebe. Pa je pozvao Haruna Rašida svoga brata i rekao mu, zaklinjem te, da ćeš, ako ja umrem, zaklinjem te time <clears throat> da ćeš sve svoje žene pustiti, da ćeš sve svoje robove osloboditi, da ćeš otići na hađ, pješki bos, a da nećeš oženiti gadir. Kaže mu ona je Haruna Rašid, neću nisu potpuno dva mjeseca, on je Gadir zaprosio, Harun Rashid zaprosio Gadir. Kaže Gadir njemu, kaže, sjećaš se prisege koju smo dali, onaj, Musil Hadiju. Kaže, Harun, sjećam se, ja ću je platiti, otkupiti za sebe i za tebe. I jedne noći, ona je njemu ležala u krilu, dakle, njena glava bila njemu u krilu, i zaspala i prenula se. A Harun Rashid je toliko je volio da se nije htio pomjer da je ne, da je ne uznemir, da je ne probudi. Kaže, pa se prepala iz sna i ustala. I pošao plakati drhtat. Kaže njoj šta je? Kaže, usnula sam Musu El Hadija i on mi prijeti, dakle prijeti stihovima. Zar si, kaže, odma raskinula one zakljete koje si dala, a ja, doći ćeš uskoro, bit ćeš ostavnika Kaburova. Zaboravila si ono što se mi obećala, zaista si lažljivica i ti si grešnica i tako dalje, tako dalje. I onda kaže njoj Harura Rashid, adgatu ahlam, ahlam, to su, kaže, nejasni snovi. Kaže, ne tako me Allaha, ja mir al-mu'minin, Ovi, kaže, stihovi su usnula sam i zapamtila se koja su mi kaj zapisane u srcu. Kaj drtala do jutra i on je nju tim stihovima rekao, neće dočekati sabaha. I kad nije dočekala sabaha, ona im kad ti nije dočekala sabaha, ona je preselila. Također preselila mu je jedna, još jedna od robkinja Rešidovi, Hejlana, dobila ime po tome što je govorila često Hejlane, što kod nas na našem bosanskom bilo Hejlane. Kaže Esmeji, Harun Rešid je mnogo volio, Prije toga je bila pod uh, Haldom ibn Jahev ibn Burmukom, pa je Harun Rashid ušao kod Halda ibn Jahev ibn Burmuka i vidio je, ona, ona je našla u susred, vidio da je lijepa. Kaže on njoj, kako bi ja imao onaj, u tebi udjela, kako ja mogu doći do tebe? Kaže ona njemu, pita ovoga starog, nek me pokloni tebi. Pa, pa upitao Halda, kaže, Halu, poklanjam ti je, ja je Miral Mu'minin. Pa je, kaže, ona umrla i ova smrt ga je strašno rastužila. Tri godine je živio, odnosno živjela kod njega. Zatim je nastala 174. godina. Ove godine se desila velika pobuna u Šamu, gdje su se poremetili odnosi među ljudima. Ove godine je Rešid poslao kao Kadi Jusufa ibn Hadi, Ebu Jusufa i njegov, a dok je bio njegov otac živ. Ove godine su predvodili vojske, ljetnije vojske na Bizantiju, Abdul Melik ibn Salih, ušao je u Bizantiju. Ove godine Hadž predvodio ljude. Rashid kad je došao do Mekije, čuo je da se u Mekije proširila pandemija, odnosno epidemija, neka bolest. I onda je sačekao dok ne dođe dana Refata, kad je došao dan Refata, stajao na Refata, onda si išao u Meku, obavio Tavaf i Saj i izašao iz Mekije, nije se zadržao u Mekije više ni jednog trenutka. Nakon toga je, dakle, dolazi 175. godina, ove godine je Harun Rashid uzeo priseg od ljudi, od muslimana, za svoga sina Muhameda ibn Zubejdu po imenu El Amin. A imao je samo pet godina. Kaže Rashid, ja znao je za, za njega dok je tako bio mali, da je bio dijete oštro umno, da je bilo pametno za samog Abdullaha al-Muna, pa kaže tako me Allaha, odlučnost mu je Mensurova, vjera mu je Mehdijeva, a ponos mu je Hadijev. A da kaže, hoću rekao bi četvrtu stvar, Međutim, ja više predozdajem, kaže Mohamed ibn Zubedi, ja znam da će on slijediti svoje strasti, ali ja kaj ne mogu drugačije da odluči. Ove godine je na Bizantiju poveo opet Abdul Malik ibn Salih vojske i Al-Wahdi kaže da je na hađ predvodio sam, ljude predvodio Harun Rashid. Ove godine je preselila je Šavana, poznata, dakle, pobožna žena, bila je to jedna crn, crnkinja, Od nje se prenosi mnogo lijepih predaja, između ostalog Fuda i Libni Ad je zamolio da mu proči dovu, ona kaže između tebe i njega nema ništa, ti ga pozove, on će se odazvati. Kaže Fuda je zaplakao da je pao u nesvijest zbog ti njenih riječi. Zatim je preselio Lejs ibn Sa'd ibn Abdurrahman al-Fahmi, Kajs eh, ibn Rufa, jedan od njegovih, dakle, onaj oslobođenih robova. Lejs je bio eh, imam u Egiptu, E, čovjek istaknut po svome znanju, bio je oštrouman, pametan, kaže sve dok nije preuzeo kadiluka, onda kad je preuzeo kadiluk, onda su ga potvorili po tome kako sudi. Bio je imam u fikhu, u hadisu, u arapskom jeziku, a imam šafija za njega kaže, Lejs je bio učeni od Malika, osim što su ga njegove prijatelji zaveli. Međutim, to zavođenje nije bilo ništa dakle, negativno. Kaže, e, Malik mu je poslao jedan put pr, e, poruku, traži od njega pomoć za pripremi svoju čirku za udaju, pa mu je poslao 30 nosača i onaj, da mu donesu opremu. Također, kada bi mu neko poslao, jednom prilikom Malko mu je poslao uz dijelu rutava, to je svježi hurmi, a on mu je vratio hiljadu dinara, hiljadu zlatnika u istoj toj posudi. Dijelio bi svojim prijateljima, odalima, od učenjaka i nikada nije zadržavao za sebe odnosno sebi nikad ništa nije ostavljao. Također ove godine je preselio Munzir ibn Abdullah ibn Munzir al-Kuraši. E, kaže se da je njemu Mehdi ponudio Hadiluk i e, naredio da mu se iz Betul Mala dadne 100.000 dirhema. Međutim, on je rekao, ja sam se zakljio Allahu da neću kaj nikada kadija biti, a molim Allah da zaštiti halifu, da ne osramotim ja halifa ako bi bio kadija. Molim Allah te bar kotala da snagradi svakim dobrom za vaše srpljivo slušanje i za druženje večera sa nama. E, mi ćemo se ako bude vidjeti još sljedeću sredu pred Ramazan, a onda vidjet ćemo hoćemo li u Ramazanu nekom terminu zbog toga što većina ljudi kod kuća hoćemo li nastati sa našim predavanjima Ramazanu, kažu nekim drugim terminima, možda i kindijskom, jer kasno bi bilo da to radimo posle teravije na veći odnosno ko klanja teraviju kod svoje kuće, da to onaj, da imamo predavanja posle 10 sahati, ali inšala ta'ala, ja ću vam sljedeći put to saopštiti. Wa sallam ala sinna wa nabina Muhammad. ولال محمد وجزاكم الله خير الجزاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته كتبت قصيدتي وهنا على وهن لتسكيني وأرسل وردة معها فهل بالصفح تأتي